mein letzter Blick. Der Film spult zurück. Das Blut in meinen Adern wird langsam kalt. All die Stimmen werden leiser, keine Kugeln mehr im Lauf. Alle Kräfte aufgebraucht und gibt es keine Menschen, der um mich weint wäre das Loslassen leichter. Ich spür die Schmerzen wie durch Filter. Hör nur den Mond, wie er mich ruft. Und klammer mich verzweifelt an den letzten Rest meines Lebens. Es ist noch lange nicht vorbei. Mein letzter Atemzug noch weit. Keine Angst, mein Freund, ich bleib in deinen Träumen und deinen Tränen. Es ist noch lange nicht vorbei. Dein letzter Atemzug noch weit. Keine Angst, mein Freund, ich bleib in deinen Träumen und deinen Tränen. Immer wenn du lachst, immer wenn du weinst, immer wenn du denkst, du bist ganz allein. Bin ich an deiner Seite, immer da an deiner Seite. Immer wenn du lachst, immer wenn du weinst, immer wenn die Kraft, die du brauchst, nicht mehr reicht. Bin ich an deiner Seite, immer da an deiner Seite. Es liegt nicht mehr in meinen Händen und ist das jetzt schon das Ende, dann soll es auch so sein. Doch in jeder Sekunde, die sie an mich denken, lebt ein Stück meiner Seele immer weiter. Solange das so bleibt mit jedem Song, den ich gemacht hab. Die Steine meines Weges gepflastert mit Blut und Schweiß. Von jedem, der mich geliebt oder gehasst hat, mit dem ich geweint oder gelacht hab, von dem bin ich ein Teil. Und jeden Tag, den mein Sohn hier erlebt, den erlebe ich mit. schwer wird, dann denk nicht zurück. Es ist noch lange nicht vorbei, mein letzter Atemzug noch weit. Keine Angst, mein Freund, ich bleib in deinen Träumen und deinen Tränen. Es ist noch lange nicht vorbei, dein letzter Atemzug noch weit. Keine Angst, mein Freund, ich bleib in deinen Träumen und deinen Tränen. mich an deiner Seite, immer da an deiner Seite. Immer wenn du lachst, immer wenn du weinst, immer wenn die Kraft, die du brauchst, nicht mehr reicht. Bin ich an deiner Seite, immer da an deiner Seite. Auch wenn es mal vorbei ist, bin ich an eurer Seite wenn die Zeiger nicht mehr ticken, meine Stimme nicht mehr klingt, bin ich an eurer Seite, immer da an eurer Seite.